ชั่วโมงที่ 26 การอวยพร และแสดงความยินดี มารยาทการสังคมของชาวอังกฤษอเมริกัน อีกอย่างหนึง่งซึ่งถือเป็นหลักปฏิบัติโดยทั่วไป เช่นเดียวกับประเพณีนิยมของไทยเรา ก็คือ การอวยพร และการแสดงความยินดีซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า congratulation แปลว่า การแสดงความยินดี การอวยพร และการถวายพระพรชัย ประโยคพูดเกี่ยวกับการแสดงความยินดีและอวยพรต่างๆ I hope you'll be happy ผมหวังว่าคุณคงมีความสุข Congratulations ขอแสดงความยินดี Happy birthday สุขสันต์วันเกิด Happy New Year สวัสดีปีใหม่ I wish you ผมขออวยพรให้คุณ I wish you a happy birthday ผมขอให้คุณมีความสุขในวันเกิดคำอวยพรในวันเกิด This is a small thing from me for your birthday นี่คือของเล็กน้อยจากผมสำหรับวันเกิดของคุณครับ And I wish you the best และขออวยพรให้คุณประสบความสุข Oh That's very kind of you. โอ้คุณช่างกรุณาเหลือเกินค่ะ We wish you a long and happy life. พวกเราขออวยพรให้คุณประสบแต่ความสุขชั่วนิรันดร Many thanks. ขอบคุณในคำอวยพรของทุกคนด้วยคำอวยพรในวันขึ้นปีใหม่ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ This is a New Year's gift for you. นี่เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคุณครับ Oh many thanks แม้ขอบคุณอย่างเหลือเกินค่ะ The same to you เช่นเดียวกันค่ะ I wish you a very happy New Year. ผมขออวยพรให้คุณมีความสุขยิ่งยิ่งในวันปีใหม่ Thank you. The same to you. ขอบคุณครับ ผมขออวยพรคุณเช่นเดียวกัน Could you stay for lunch with us today? คุณจะอยู่ทานอาหารกลางวันวันนี้กับเราก่อนไหม Thank you. I'm afraid I can't stay. ขอบคุณครับ We have many calls to make today. เรายังมีอีกหลายแห่งที่ต้องไปอวยพรในวันนี้ครับ Have a Merry Christmas and a Happy New Year. ขอให้คุณมีความสุขในเทศกาลคริสต์มาสและตลอดปีใหม่นี้ด้วย I wish you a Merry Christmas ดิฉันขออวยพรให้คุณในเทศกาลคริสต์มาส Thank you Merry Christmas and Happy New Year to you too ขอบคุณครับ ขอให้คุณมีความสุขรื่นเริงในวันคริสต์มาสและปีใหม่เช่นเดียวกัน With all my best wishes to you for a Happy New Year ขออวยพรให้ท่านจงประสบสุขสวัสดีในวันขึ้นปีใหม่ May you all enjoy prosperity and happiness in the new year ปีใหม่นี้ดิฉันขออวยพรให้ทุกๆคน จงมีความสุขสวัสดีและเจริญรุ่งเรือง Thank you the same to you ขอบคุณครับ ขอให้คุณมีความสุขเช่นเดียวกัน แสดงความยินดีแก่คู่บ่าวสาว Let me congratulate you. ขอแสดงความยินดีครับ Thank you. ขอบคุณครับ I hope you'll be happy. ผมหวังว่าคุณคงมีความสุข Thank you ขอบคุณค่ะ I have got your invitation. ผมได้รับบัตรเชิญของคุณแล้วครับ Thank you and I'm happy to hear that. ขอบคุณ และผมยินดีมากที่ได้ทราบข่าวเช่นนั้น I'm happy to hear it. Congratulations ผมยินดีที่ได้รับข่าว ขอแสดงความยินดีด้วยครับ How lucky you are คุณช่างโชคดีอะไรเช่นนี้ I congratulate you on your wisdom in the choice of so worthy a wife ขอแสดงความยินดีที่คุณฉลาดในการเลือกภรรยาได้ดี Please accept my best wishes ขอจงรับความปรารถนาดีของผมด้วย Thank you. อวยพรในการเดินทาง It's very kind of you to have come to see me off คุณกรุณาผมเหลือเกินครับที่อุตส่าห์มาส่งผม I would like to wish you a safe trip before you leave ดิฉันตั้งใจมาอวยพรก่อน ให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพ Thank you very much ขอบพระคุณอย่างยิ่ง Here is a garland from us นี่ค่ะพวงมาลัยจากพวกเรา Thanks for all you have done for me. ขอขอบคุณทุก ๆ สิ่งที่คุณได้เอื้อเฟื้อต่อผมด้วย I would like to wish you a very pleasant journey. ผมขอให้คุณเดินทางไปโดยราบรื่นและสนุกสนาน And the best of luck in your new job. และขอให้มีโชคอันประเสริฐในหน้าที่ใหม่ของคุณด้วยครับ Thank you, Mr. Udom. ขอบคุณครับคุณอุดม Thank you. So you're leaving tomorrow morning. พรุ่งนี้คุณจะออกเดินทางแล้วสินะ What time does the train leave? รถไฟออกกี่โมงครับ6:45 in the morning. หกโมงสี่สิบห้าตอนเช้าครับ. I wish I should go to see you off at the station. ผมอยากไปส่งคุณที่สถานีเหมือนกัน But I'm afraid I can't. แต่เกรงว่าผมจะไปไม่ได้ Never mind. I won't be away too long ไม่เป็นไรหรอกครับ ผมไม่ใช่จะจากไปนาน so have a good trip and take care of yourself งั้นขอให้คุณเดินทางไปโดยราบรื่น และโปรดระวังรักษาตัวด้วยนะครับ thank you so much ขอบคุณอย่างยิ่ง คำอวยพรทั่วไป I'm glad to hear that you are going abroad ผมยินดีที่ได้ทราบว่าคุณกำลังเดินทางไปต่างประเทศ God be with you ขอให้พระคุ้มครองท่าน I wish you every happiness ผมขอให้คุณมีความสุขทุกประการ I hope you'll be very happy ผมขอให้คุณมีความสุขอย่างมาก I wish you success ผมขอให้คุณประสบความสำเร็จ I wish you a safe and pleasant trip ผมขอให้คุณเดินทางโดยปลอดภัยและเป็นสุข With best wishes for your success ขอให้คุณจงประสบแต่ความสำเร็จ I hope you'll be successful in your new post ผมหวังว่าคุณคงประสบความสำเร็จในหน้าที่ใหม่ ขอให้หายเจ็บป่วย I've heard that your wife got sick How is she now ผมทราบว่าภรรยาคุณป่วย ตอนนี้เป็นไงบ้างครับ She had a very bad cold เธอป่วยเป็นไข้หวัดอย่างแรง But she is very much better now แต่ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วครับ I hope she'll get better soon ผมหวังว่าเธอคงจะหายป่วยในไม่ช้านะครับ Thank you I hope so ขอบคุณ ผมก็หวังเช่นนั้น การขอแสดงความยินดี Did you hear the good news Sukonda s u k o n ธ a คุณได้รับข่าวดีบ้างไหม Just last week you know คุณรู้ไหมครับ เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว My wife gave birth to a beautiful baby girl. ภรรยาของผมคลอดบุตรเป็นหญิงน่ารัก Oh I'm very glad to hear it แม่ดิฉันยินดีด้วยค่ะที่ได้ทราบข่าว Congratulations ขอแสดงความยินดีค่ะ I heard you won the second prize in the lottery ผมได้ยินว่าคุณถูกสลากกินแบ่งรางวัลที่สอง Yes I think I was lucky ครับ ผมเข้าใจว่าเป็นโชคของผม How lucky you are คุณช่างโชคดีเหลือเกินนะ Let me congratulate you ผมขอแสดงความยินดีด้วยครับ What are you going to do after graduation คุณจะไปทำอะไรครับ เมื่อสำเร็จปริญญาแล้ว I've got a job in the Ministry of Finance ผมได้งานทำที่กระทรวงการคลังแล้วครับ That's fine. Congratulations. วิเศษแท้ขอแสดงความยินดีด้วยคำขอแสดงความยินดีทั่วๆไป Congratulations on your success ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของคุณด้วย Let me congratulate you on your good fortune ผมขอแสดงความยินดีในโชคของคุณด้วยครับ I'm glad to hear that he's recovering ผมยินดีที่ได้รับทราบว่าเขาหายเป็นปกติ Good for you. I'm glad to hear that. ดีแล้วครับ ผมยินดีที่ได้ทราบข่าวนั้น We're very happy to have you with us. พวกเรายินดีมากค่ะ ที่คุณมาร่วมกับเรา I congratulate you for your success in the examination. ผมขอแสดงความยินดีในการที่คุณสอบไล่ได้ I'm very pleased to hear the news of your promotion. ผมยินดีอย่างยิ่งที่ทราบข่าวว่าคุณได้เลื่อนตำแหน่งขึ้น ชั่วโมงที่ยี่สิบเจ็ดวงศาคณาญาติ ในชั่วโมงนี้เราจะเรียนพูดเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องต่างๆ เพื่อรู้ไว้ประกอบในการสนทนาต่อไป ประโยคพูดที่สำคัญในชั่วโมงนี้ Are your parents still living? บิดามารดาของคุณยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า My father is, but my mother has been dead about two years. คุณพ่อยังอยู่ แต่คุณแม่ผมเสียได้สองปีแล้วครับ Do you live with your father now? คุณยังอยู่กับคุณพ่อหรือคะในขณะนี้ Yes and I have a younger sister ครับผมและผมมีน้องสาวอยู่คนหนึ่ง How many sisters have you? คุณมีพี่และน้องสาวกี่คนคะ I have two sisters ผมมีพี่สาวน้องสาวสองคน How many brothers have you? คุณมีพี่และน้องชายกี่คนคะ I have one. His name is b o n ผมมีคนเดียวเขาชื่อบุญ Do you live alone? คุณอยู่คนเดียวเหรอคะ No, I have my parents and I live with them. เปล่าครับ ผมมีพ่อแม่ และผมก็อยู่กับท่านด้วย That's good. I have no parents. คุณดีนะคะ แต่ดิฉันสิไม่มีพ่อแม่เลย They left me and went to heaven. พอแมเขาทงดฉนไปสวรรคแลวทงค i I'm sorry. So do you live alone? ผมเสียใจด้วยอย่างนั้นคุณก็อยู่ตัวคนเดียวนะสิ No, I live with my cousin. ไม่หรอกค่ะ ดิฉันอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของดิฉันค่ะ Have you ever seen your grandparents? คุณเคยเห็นปู่ย่าตายายหรือเปล่าคะ No, I haven't. เปล่าครับไม่เคยเห็นเลย ชั่วโมงที่ 28 ส่วนต่างๆของร่างกาย ชั่วโมงนี้เป็นคำศัพท์ที่น่ารู้เกี่ยวกับร่างกาย ซึ่งนักศึกษาควรจำเพื่อนำไปใช้ประกอบการผูกประโยค ในการพูดและสนทนาต่อไปสับสำคัญในชั่วโมงนี้ head ศีรษะ hair ผม ขน skull กระโหลกศีรษะ face หน้า eye ในตา eyebrow คิ้ว forehead หน้าผาก ear หู cheek แก้ม beard หนวดเครา skin ผิวหนัง vein เส้นเลือด eyesight สายตา eyelid หนังตา cerebrum มันสมอง flesh เนื้อ temple ขมับ eyelashes ขนตา cheeks แก้มทั้งคู่ nose จมูก nostrils รูจมูก mouth ปาก lips ริมฝีปาก teeth ฟัน tooth ฟัน jaws เขี้ยวกราม gum เหงือก tongue ลิ้น palate เพดานปาก chin ลูกคาง Adam's apple ลูกกระเดือก neck คอ throat คอหอย shoulders ba บ่าไหล arm แขน armpit รักแร้ tendon เอ็น elbow ข้อศอก wrist ข้อมือ hand มือ palm ฝ่ามือ back hand หลังมือ finger นิ้วมือ index finger นิ้วชี้ thumb นิ้วหัวแม่มือ small finger นิ้วก้อย nail เล็บ fingertips ปลายเล็บ ชั่วโมงที่ 29 อิริยาบถต่างๆ การเคลื่อนไหวต่างๆของคนเรา เช่น เดิน วิ่ง นั่ง หรือนอน ก็เป็นศัพท์สำคัญอย่างหนึ่ง ในการใช้ประกอบประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ ซึ่งเราจำเป็นต้องฝึกท่องจำให้แม่นยำไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นประโยคสนทนาในคราวจำเป็น ประโยคเกี่ยวกับอิริยาบถ I'm going to get up ฉันกำลังจะตื่น I didn't sleep a wink last night เมื่อคืนผมไม่ได้หลับสักงีบเดียว Drive fast I'm in a hurry ขับเร็วหน่อย ผมกำลังรีบ Stand upright ยืนตรงๆหน่อย Don't read so fast อย่าอ่านเร็วนัก I'm drinking coffee ผมกำลังดื่มกาแฟ What games do you play คุณเล่นกีฬาอะไร Which trousers will you put on คุณจะสวมกางเกงตัวไหน Put your left hand on your chest เอามือซ้ายของคุณวางบนอก His arm was broken แขนของเขาหัก ชั่วโมงที่ส0ามิบดินฟ้าอากาศและฤดูกาลในชั่วโมงนี้จะเรียนพูดเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศและฤดูกาลต่างๆ ซึ่งนักศึกษาควรจำแนวการพูด เพื่อจะได้นำไปใช้ประกอบการสนทนาได้ ประโยคสนทนาเรื่องดินฟ้าอากาศ It's cool today, isn't it? วันนี้หนาวนะครับ You call this cool? คุณว่านี่หนาวนักหรือ I think it's just plain cold แต่ผมว่าเพียงเย็นๆ เท่านั้น Oh come now it's not that cold อ้าว ดูสิอย่างนี้ไม่เรียกหนาวหรือ It is too I'm wearing a heavy sweater and I'm still shivering เออจริงนะ I hope you never go where it's really cold ผมเชื่อว่าคุณคงจะไม่เคยไปยังสถานที่ที่หนาวจัดจริง ๆ แน่ Where for example ที่ไหนหรือลองยกตัวอย่างดูสิ Like Chiang Rai เช่นที่เชียงราย How cold does it get there ที่นั่นหนาวขนาดไหนเชียวหรือ I'm not sure but I know it gets below zero Fahrenheit ผมไม่แน่ใจนัก แต่เท่าที่รู้ อุณหภูมิที่นั่นอยู่ต่ำกว่าศูนย์ฟาเรนไฮต์ทีเดียว ประโยคสนทนาเรื่องฤดูกาล In the States you've got four seasons, right? ที่สหรัฐของคุณมีสี่ฤดูกาลใช่ไหม Right. Summer, winter, spring and fall. ใช่ครับ ฤดูร้อนฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง Some people call fall autumn. แต่บางคนเรียกฤดูใบไม้ร่วงว่า autumn We've got only three seasons in Thailand. เรามีสามฤดูในประเทศไทยครับ What are they? ฤดูอะไรบ้างครับ We've got a cool season, a rainy season, and a hot season. เรามีฤดูหนาว What's the dry season? I've heard that term used. แล้วที่เรียกว่าฤดูแล้งล่ะ ตามที่ผมได้ยินเขาเรียกกัน That's a combination of the cool and hot seasons นั่นหมายถึงฤดูหนาวกับฤดูร้อนมาต่อเนื่องกันพอดี When do the rains begin แล้วฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ In July generally they last through October ในเดือนกรกฎาคม ฤดูฝนก็จะต้องมีฝนตกไปจนถึงเดือนตุลาคม When does summer begin and end ฤดูร้อนเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไหร่ Summer begins in March and ends in May ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมและจะสิ้นสุดเอาเดือนพฤษภาคม Do you like the summer คุณชอบฤดูร้อนไหม In summer the weather is warm ในฤดูร้อนอากาศอบอุ่น I like summer best of all ดิฉันชอบฤดูร้อนมากกว่าอะไรทั้งหมด Do you like or dislike the rainy season คุณชอบฤดูฝนหรือเปล่าคะ I don't like rain ผมไม่ชอบฝน It makes the road so dirty มันทำให้ถนนสกปรกเกินไป But in the rainy season the weather is neither too hot nor too cold แต่ในฤดูฝนอากาศไม่ร้อนจัดหรือหนาวจัดเกินไป and what about the winter แล้วฤดูหนาวล่ะคะเป็นไงบ้าง I like the winter very much ผมชอบฤดูหนาวมาก but don't you mind the cold แล้วคุณไม่กลัวความหนาวหรือคะ I like the cold very much ผมชอบอากาศหนาวมาก If I lived in New York, I think that I'd like to go skating on the ice. ถ้าผมอยู่ในนิวยอร์ก ผมคิดว่าผมชอบไปเล่นสเก็ตบนน้ำแข็ง ชั่วโมงที่ 31 บนรถประจำทาง ชั่วโมงนี้เป็นการฝึกพูด เพื่อใช้กับผู้โดยสารชาวต่างประเทศ บนรถประจำทางอีกแนวหนึ่งและการสนทนาโต้ตอบระหว่าง พนักงานรถกับผู้โดยสาร รวมทั้งประโยคพูดในการแนะทางต่างๆ ซึ่งนักศึกษาควรจดจำไว้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพูดและการสนทนา ประโยคสอบถามเรื่องรถประจำทาง Can you tell me where the bus stop is ช่วยบอกผมหน่อยครับว่า รถประจำทางจอดที่ไหน Yes it's over there on the next corner ได้ครับ จอดอยู่นอนที่หัวมุมถัดไป How much is the fare ค่าโดยสารเท่าไหร่ครับ It's one baht หนึ่งบาทครับ Which is the right bus for Bang Rak Is this bus for the Monument of Democracy? รถประจำทางคันนี้ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใช่ไหม Does this bus pass New Road? รถประจำทางคันนี้ผ่านถนนเจริญกรุงไหม Where does this bus go? รถประจำทางคันนี้ไปทางไหนครับ It's the same one that goes by your hotel. สายเดียวกับที่แล่นผ่านโรงแรมคุณนะครับ ผู้โดยสารกับพนักงานขายตัว๋ว What is the fare ค่าโดยสารเท่าไรคะ One baht each sir คนละหนึ่งบาทครับ Where are you going คุณจะไปไหนเหรอ I'm going to Silom ดิฉันจะไปสีลมค่ะ Oh I don't have any change Oh ดิฉันไม่มีเศษสตางค์เลยค่ะ Here's your ticket นี่ครับตัว๋ว and 9 baht 25 satang change และเงินทอน 9 บาท25สตางค์ Will you tell me when we get to Silom คุณช่วยบอกดิฉันด้วยนะคะ เมื่อถึงสีลม Yes I will do that ครับแล้วผมจะบอก Thank you ขอบคุณค่ะ The next stop will be Silom. ไปหน้าถึงสีลมครับ ชั่วโมงที่ 32 พนักงานขายของและการบริการ ในชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงร่วมต้นถึงวิธีการผู้ต้อนรับ และทักทายลูกค้าชาวต่างประเทศ ที่เหยียบย่างเข้ามาในร้านหรือสถานบริการของเรา ต่อจากชั่วโมงนี้ไป จะเป็นแนวทางการสนทนาโต้ตอบ ของพนักงานขาย หรือพนักงานบริการของร้านค้า แต่ละชนิดไปเป็นลำดับ ประโยคพูดในการต้อนรับและบริการ What can I do for you ผมจะช่วยอะไรคุณได้บ้าง Anything I can do for you? มีอะไรจะให้ผมช่วยท่านได้บ้าง May I help you? ขอให้ผมช่วยท่านได้ไหม ประโยคหลังนี้ อเมริกันนิยมใช้กันมาก ตรงกับความหมายของภาษาไทยที่ว่า ให้ผมช่วยได้ไหมครับ ก็ได้ หรือจะแปลว่า ต้องการอะไรอีกหรือครับก็ได้ เช่นเดียวกับสองประโยคแรก May I be of any service to you? ขอให้ผมรับใช้อะไรท่านได้บ้างครับ What would you like to have, sir? คุณต้องการจะได้อะไรหรือคะ What can I show you, ma'am? ผมจะเอาอะไรให้คุณได้ชมครับ What do you want me to show you? มีอะไรที่คุณต้องการจะให้ผมหยิบให้คุณชมครับ คำขอโทษเมื่อผู้ขายยังไม่ว่าง Excuse me, please. ขอประทานโทษครับ Just a moment, please. โปรดรอสักประเดี๋ยวนะคะ I'll be with you in a moment. อีกสักครู่ผมจะมารับใช้คุณครับ Are you being attended to, sir? มีใครมารับใช้ท่านแล้วหรือยังครับ I'm sorry I kept you waiting. ขอโทษด้วยครับที่ทำให้ท่านเสียเวลารอ. Sorry to have kept you waiting. ขอโทษด้วยครับ ที่ทำให้ท่านเสียเวลาคอย Sorry to have inconvenienced you ขอโทษครับ ที่ต้องทำให้คุณไม่ได้รับความสะดวกคำขอบคุณต่อลูกค้า Thank you very much ขอบคุณมาก ขอบคุณอย่างสูงครับ Thanks a lot ขอบคุณเป็นอันมากครับ Thank you sir please call again ขอบคุณครับ รุณามาอุดหนุนใหม่นะครับ Thanks so much ขอบคุณมาก Many thanks ขอบคุณมากครับ Thank you ever so much ขอบคุณเป็นอย่างมากครับ Much obliged ขอบคุณมากคำขอโทษแทนการขอร้อง Have you a lighter? คุณมีไม้ขีดไฟเบนซินบ้างไหม I beg your pardon อะไรหรือคะ Lighter ไม้ขีดไฟเบนซิน I beg your pardon ขอประทานโทษนะคะ Pardon ขอโทษ Excuse me ขอโทษ I'm sorry but I didn't quite understand you ขอโทษค่ะ ดิฉันไม่เข้าใจว่าท่านถามถึงอะไร Would you mind repeating what you said ท่านรังเกียจที่จะพูดซ้ำอีกสักครั้งไหมคะ I didn't quite catch what you said ดิฉันไม่เข้าใจว่าท่านพูดอะไรคะ Would you mind speaking more slowly คุณกรุณาพูดช้าๆกว่านี้สักนิดเถอะค่ะคำสุภาพที่ใช้ประกอบประโยค May I help you? ขอให้ผมช่วยเหลือคุณได้ไหม Will you step in please? เชิญข้างในสิครับ May I take your order sir? คุณจะสั่งอาหารอะไรบ้างครับ May I be of any service to you? จะให้ผมรับใช้อะไรท่านได้บ้างครับ คำทักทายโดยมารยาทคือการใช้คำสวัสดีก่อน แล้วจึงใช้ประโยคบริการดังต่อไปนี้ Good morning sir สวัสดีครับ What can I do for you ท่านต้องการอะไรหรือครับ Good afternoon ma'am สวัสดีครับคุณนาย Anything I can do for you คุณนายต้องการอะไรหรือครับ